Bon dia, avui som la Lucía, el Gaizka i jo, que sóc l'Àlvaro, de la classe dels homes i dones bala. Hola, sóc la Lucía. A continuació us explicarem el nostre pro programa de curiositat del nostre projecte, l'Egipte. Hola, sóc el Gaizka. Hem descobert moltes coses interessants sobre l'Egipte i la vida dels antics faraons i avui volem compartir-ho amb vosaltres algunes idees. Teniu raó, companys, Tant interessants com que Amenhotep va ser el faraó més ric de l'antic Egipte perquè era un bon diplomàtic i a més ara l'avi de Tutankamon. És veritat, i us en recordeu que la piràmide de Tutankamon va ser l'única que els lladres no van poder robar i per això van poder veure molts dels seus objectes el dia que vam anar d'excursió al Museu Egipci de Barcelona. Te'n recordes, Gaizka? Sí, també vam veure que tenia cari cadires d'or perquè tenia desformat un peu i una eh, anècdota molt divertida de Tutankamon. Recordeu que van, que van descobrir més de 100 parells de sabates a la seva cambra de la piràmide? Carai, quantes coses hem après amb aquest projecte. Ha estat molt interessant. Esperem que us hagi agradat una mica les nostres històries egípcies. Finalment, felicitem a la nostra companya Cristina que, que aquest mes fa anys. I per convertir-te en un faraó, aquest mes menja torró.